الله الرحمن الرحيم حجية القياس حجية قياس آية قياس حجة هست يا آية ادله از ادله أحكام هست يا نیست آية ميش با قياس چیزی رو ثابت كرد يا نميش والآن وقد بينا حقيقة القياس وأركانه وشروطه وضوابطه نبين مستدل به المثبتون للقياس والنافون له میگه الان بعد از اینکه حقیقت قیاس رو بیان کردیم ارکان قیاس رو بیان کردیم شروطش رو و ضوابطش رو بیان میکنیم ادله آنهایی که قیاس رو اثبات میکنند قیاس رو به عنوان دلیل قبول دارند و همچنین ادله آنهایی که قياس رو به عنوان دلیل قبول ندارن النافون له اونایی که قیاس رو نفی میکنند پس در این قسمت از بحث ادله مثبتون و نافون یعنی اونایی که قیاس رو ثابت میکنن و اونایی که قیاس رو قبول ندارن ادله القائلین بالقیاس ابتدا ادله قائلين بقياس ذكر بكل هناك قياس قبول داران اولا قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار يوضحه أن الاعتبار يعني الانتقال من الشيء إلى غيره لأنه مشتق من العبور وما القياس إلا انتقال بالحكم من المقيس عليه إلى المقيس أولين دليل أنهيك مجان قياس اعتبار دارت بعنوان الدليل این آیه کریمه هست که میفرماید فاعتبروا یا اول الابصار پس عبرت بگیرید ای اول الابصار یعنی شما از داستانای دیگه عبرت بگیرید همون کاری که روی اونا انجام گرفته اگر مثل اونا باشید همون چیز سر شما هم خواهد آمد میگه جا واضح میکند که کلمه اعتبار یعنی منتقل شدن از چیزی به چیزه دیگر چون کلمه اعتبار ریشهش عبور هست که از چه گرفته شده؟ از عبور مشتق از عبور شده کلمه اعتبار از عبور مشتق شده گرفته شده میگه قیاس هم انتقال به حکم از مقیس علیه به مقیس شما حکم و از مقیس علیه میارید روی چی؟ از گندم به روی برنج از گندم روی عدس و چیزهای دیگه که در نس وارد نشد احسن مقیس علیه اونی که نس براش اومده و مقیس براش نسی وارد ولما كان الاعتبار مأمورا به بنص هذه الآية والقياس فرد من أفراد الاعتبار فيكون القياس مأمورا به والمأمور به واجب والواجب مشروع فيكون القياس حجة شرعية ودليلا معتبرا يلزم العمل بمقتضى ميجي كلمة اعتبار که فاعتبرو یا اول الابصار مأمور به هست اعتبار كرفتان عبرت كرفتان يك كلمة چی هست؟ معمور بهی هست يعني بش دستور داده شده هست بش چی شده است؟ با نس آيه میگه قیاس هم یک فردی از افراد اعتباره یک فردی از افراد چیه؟ همانطور که به اعتبار دستور داده شده است پس به قیاس هم چی شده است؟ و اون چیزی که بهش دستور داده شده حکمش واجبه و واجب هم مشروعه در نتیجه قیاس یک حجتی شرعی هست و یک دلیلی هست که اعتبار دارد و عمل به مقتضای قیاس به خواستگاه قیاس چه هست؟ لازم هست خب این دلیل اولشون بود ثانیا دلیل دوم مثبتون قیاس في حديث معاذ المشهور لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وسأله بما تقضي أجاب معاذ بالكتاب ثم بالسنة ثم بالاجتهاد فأقره النبي على هذا الترتيب وما القياس إلا نوع من أنواع الاجتهاد بالرأي فيكون مشروعا ودليلا من أدلة الأحكام دليل دومشون حديث مشهور معاز هست وقتی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم او را به یمن فرستاد و از معاز پرسید که اونجا چطور قضاوت میکنی گفت که با کتاب خدا سپس با سنت سپس با اجتهاد سپس با چی؟ پیامبر او را بر این ترتیب اقرار کرد تقریر کرد یعنی تاییدش کرد خب و قیاس هم چی هست نوعی از انواع چی هست اجتهاد بر رأی هست پس در نتیجه مشروع هست و دلیل از ادله چه هست قیاس چون قیاس اجتهاده قیاس چه هست و اجتهاد هم پیغمبر گرامی اسلام چیکار کرد تایید کرد دليل سيمهمشون وفي السنة آثار كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى القياس ودل على صلاحيته لاستنباط الأحكام ومن ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت, قبلت وأنا صائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمزمزت بالماء فقال لا بأس فقال فمه أي حسبك هذا دليل سوم اینه در سنة آثار زيادي دلالة برئين این كفي که جرامي اسلام خبر به داده است و دلالت بر صلاحیت قیاس میکنند برای استنباط احکام از جمله این آثار زیاد این روایتی است که از عمر رضی الله عنه روایت شده است که نزد پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم اومد و گفت ای رسول خدا امروز من کار بزرگی انجام دادم قبلت و انا صائم بوسه گرفتم در حالی که روزه بودم پیامبر به او گفت خبر بده اگر چنانچه با آب مزمزه می کردی در حالت روزه چی ایرادی داشت؟ عمر گفت مشکلی نیست مزمزه گفت فما فمح یعنی فماذا علک پس برای موسی هم چه چیزی بر تو هست مثل مزه هست مثل چه هست اون هم مقدمه هست و این هم چه هست مقدمه هست یعنی همانطور که مزمزه روزه رو باطل نمی کند موسی هم روزه رو باطل نمی کند پس اینجا رسول گرامی اسلام با چه چی چیزی عمرو رو فهمون با قیاس با چه؟ با قیاس یعنی قیاس بگیر اونو بر مزمزه قیاسش گرفت بر چی؟ بله رابعا چهار من که وقد كان الصحابة يجتهدون في النوازل والوقائع ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره فهذه الأخبار تدل على الأخذ بالقياس دون إنكار من أحد فتفيد التواتر المعنوي على صحة الأخذ بالقياس شهارم صحابه در نوازل و وقایع در مسائل جدید اجتهاد میکردند و بعضی از احکام و بر بعضی دیگر قیاس میگرفتند و همانند رو برای همانندش اعتبار میدادند این اخبار و این روایات دلالت بر گرفتن قیاس میکنند بدون انکار کسی بدون انکار پس یک نوع پس تواتر معنوی وجود داره افاده این میکنه که گرفتن به قیاس چیز صحیحی هست گرفتن به قیاس چی هست یعنی اخبار زیادی دلالت میکنن اگرچه الفاظشون فرق میکنه ولی این چیزو میگن که صحابه از قیاس کار کردن بله حالا که ادله مثبتون رو آورد اونایی که قیاس رو اثبات کردند الان ادله نفات قیاس رو میاره واحتج نفاة القياس بجملة أدلة نذكر خلاصة أهمها خلاصة أهمها احتجاج كاردان نافيان قياس بجملة ادله ذكر مكوين خلاصه راك مهم تريشون مهمترینشون السنة اولا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله والقائل بالقياس يعارض هذه الآية لأن القياس تقديم بين يدي الله ورسوله بحكم يقول به في واقعة لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة بقى دليل أول شو إنها سكى الله مطال قفتس إيه، مؤمنان لا تقدم بين يدي الله ورسوله آه جلوی الله و رسول در مقابل الله و رسول چیزی رو مقدم نکنید خب میگه کسی که میاد و قیاس و قبول داره در واقع در یا با قیاس حکم میده در تعارض با این آیه هست زیرا قیاس تقدیم بر امر خدا و رسول هست حکمی رو مقدم کردن بر الله و بر رسول هست در واقعی که نه نسی از قرآن و نه از سنت برش وارد نشده است و قوله تعالی ولا تقف ما ليس لك به علم آیه دیگه ای که میفرماید آنچه را که به آن علم نداری درش وارد مشو خب والقياس امر ظني مشكوك میگه که قیاس امری زنی و مشکوک هست درش مشکوک فيه فيكون العمل به بغير علم ومن قبيل الظن الذي لا يغني من الحق شيئا کما جاء فی القرآن الكريم میگه در نتیجه عمل مقیاس عمل به غیر علم هست و از قبیل گمانی هست که از حقیقت چیزی رو برطرف نمیکنه بی نیاز نمیکنه آنطور که در قرآن کریم آمده است پس اینجا دو تا آیه رو آورد مقدم نکنید بر الله و رسول چیزی رو که میگه این در تضاد با آن چیزی است که باقی ثابت میشه چون چیزی که با قیاس ثابت میشه در قرآن و سنت وارد نشده خب ببینید حالا ادلهشون رو مناقشه نکرده ولی قیاس در واقع عمل کردن به معانی نصوص است عمل کردن به قیاس در واقع اگرچه عمل کردن به الفاظ نیست ولی عمل کردن به معانی چیه؟ موقعی مجتهد میاد میگه در برنج هم ربا هست در واقع همون معنایی رو که در گندم با گندم اومده داره اجراش میکنه آه؟ چرا اومده گندم و در مقابل گندم ندید اضافه همون علت در برنج هم هست همون معنا درش وجود داره گرچه که لفظ برنج وارد پس این در واقع خب بریم بریم جلوتر في يعني همام مختصر كتاب إدام الدين ثانيا وردت آيات آثار كثيرة عن الصحابة بذم الرأي وإنكار العمل به ومن ذلك قول علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف أولى بالمسح من ظاهره وهذا يدل على ذم القياس وأنه ليس بحجة فلا يعمل به میگه دوما آثار زیادی از صحابه وارد شده است که رأی رو مزمت میکنند و انکار عمل کردن به رأی میکنند از جمله اونا قول علی ابن ابی طالب رضی الله عنه هست که میگه اگر دین با رأی می بود مسح کردن زیر خف اولاتر بود از بالای خف در حالی که در شریعت انسان کجا رو مسح میکنه ولی این هم اگر قرار باشه مناقشه بشه این هم ربطی به اون قیاس ندارد میگه و این دلالت بر قیاس میکنه و حجت نیست و بهش عمل کرده ثالثا سوما قياس منجر به ها إن القياس يؤدي إلى الاختلاف بين الأمة لأنه مبني على أمور ذنية من استنباط إلة الأصل وتحققها في الفرع وهذه أمور تختلف فيها الأنظار فتختلف الأحكام ويكون في الواقعة الواحدة أحكام مختلفة فتتفرق الأمة والفرقة أمر مذموم وما يؤدي إليه مذموم أيضا وهو القياس سوما قياس منجر به اختلاف بين امت مشه زيرا مبني بر أموري زني هست از استنباط کردن علت اصل و محقق شدنش در فرع و این امور نظر... نظرها در رابطه با اونا مختلف است آه؟ نظر مجتهدین در موردشون مختلف است پس در نتیجه احکام هم مختلف میشه و در یک واقعه احکام مختلفی میاد و امت هم متفرق میشه و فرقه هم امری مزموم هست و هر آنچه که منجر به کاری مزموم شود آه خودش مزمومه که اون چه هست که قیاس هست پس میفرماید که قیاس سبب اختلاف بین امت میشه زیرا مبنایش امور زنی هستند استنباط کردن علت اصل و محقق شدنش در فرق میگه اینا امور زنی هستند و این امور انظار در مورد این امور مختلفه احکام هم مختلف میشه و در یک واقعی احکام مختلفی با قیاس میاد امت متفرق میشن فر... جدایی و فرقه گرایی امری مضموم هست و هر آنچه که سبب فرقت شود خودش هم امر چی هست مضمومی هست که اون قیاس هست خب اولا این خودش یک سوال بزرگی هست که آیا مختلف بودن آرای مجتهدین واقعا جز فرقت حساب میشه فرق گرایی و تفرقه حساب میشه اصلا ولی به شرطی که اون فرهنگ علمای قدیم فرهنگ صحابه تابعین در میان امت دوباره زنده بشه در میان صحابه هرگز آرا در مورد امور جدید یکی نبود ولی اینو نمیشه گفت فرق گرایی فرق گرایی اون هست که امت به خاطر آرای مختلف همدیگر رو تحمل نکنند خود را از همدیگر ندانند معنی فرق گرایی این هست القول الراجح قول راجح از میان این دو نظریه که بعضی قیاس رو میپذیرند و بعضی نمیپذیرند الواقع ان منکری القیاس ما ارادو بقولهم الا التمسك بالنصوص وصيانة الشريعة من الاضطراب والأهواء وقد وجدوا من الدلائل ما رأوه حجة لما ذهبوا إليه میگه واقعیت این است که منکرین قیاس نخواسته اند از نظرشون جز تمسک به نصوص را هدفشون با این نظر نظریه دادن تمسک به چی بوده است؟ به نصوص بوده است و محفوظ باندن شریعت از استراب و از هوا و هوس و ادله رو یافتند که اون ادله رو حجتی است برای نظریه شد برای چیشون؟ برای آنچه که رفتند وكذلك القائلون بالقياس لم يريدوا بقولهم مناهزة النصوص والافتيات عليها والابتعاد عنها ولا العبث بالأحكام الشريعة وتسليط الهوى عليها میگه اونایی هم قياس رو پذیرفتن هرگز از این نظرشون منظورشون برخورد با نصوص نپذیرفتن نصوص دوری از نصوص بازی کردن با احکام شریعت و مسلط کردن هوا و هوس بر احکام شریعت هرگز نظرشون این نبوده است اصلا همچنین اراده ای رو نداشتن بلکه اینها هم ارادهشون این بوده که اگر قیاس رو قبول نکنیم خیلی از امور جدید که احکام که نصوص شریعت دلالت بر حرمت یا حلتشون میکنن حکمی براشون پیدا نمیشه دیگه چون در الفاظ اسمشون وارد نشده است خب پس هر دو گروه اراده خیر داشتن هر دو گروه چی داشتن؟ اراده خیر وقد وقد رأينا ما اشترطوه من شروط لصحة القياس لألا يقعوا فيما لا يجوز میگه ما دیدیم مثبتین قیاس رو که چه شرطهایی برای صحیح بودن قیاس شرط گذاشته بودند برای اینکه در, در هوا و هوس واقع نشوند در امری که جایز نیست واقع نشوند خب همین شرایط خودش گویای اینه که اینا هم دنبال هوا و هوس و بازی با شریعت نبودند فكل فريق مصاب على جهده وحسن قصده لا لابد من بيان ما نراه راجحا من قول الفریقین هر یکی از دو فریق پاداش دارد بخاطر خاطر اجتهاد و بخاطر نیت خوبی که داشته است بله این قول منصفانه ای هست که میشه اونو گفت ما کلا اصلا منهج سلف و روش سلف همین هست که آرار نقد علمی میکنند دیگه این که بیان حمله به مجتهدین بکنن این یه چیز بدعتیه این یه چیزی که هست متاسفانه امروز سلفیت فقط در فروعات میدونند در برخورد سلف نسبت به تمام امورات این چیز تعطیل هست خب سلف نسبت به مخالفین اجتهادی خودشون چه برخوردی داشتن باید اون شیوه چه بشه زنده بشه نه سلف ابن عباس چه نظریاتی داره بیبی عایشه چه نظریاتی داره صحابه دیگه نظریاتی دارن بعد از اون اصلا نظریات خیلی بزرگتری اومد در زمان ائمه اربعه اما هرگز نشد که به خاطر مسائل اجتهادی همدیگه رو تزلیل و تفسیق و تکفیر و الی آخر بکنند میگه میگه با این حال که هر دو گروه پاداش بردند اشاره به حدیثی داره که مجتهد اگر اجتهاد بکنه ولو اینکه نظرش اشتباه باشه ثواب گیرش میاد در بخاری اومده میگه با این حال ما باید اون قول راجح چکار بکنیم بیان بکنیم بله ولد التأمل في أدلة الفريقين والنظر في مباني الأحكام الشرعية والغرض من التشريع نخرج نخرج من ذلك كله بترجيح قول القائلين بحجة القياس میگه با تأمل کردن در ادله فریقین دو گروه و نظر در مبانی احکام شرعی و هدف از تشریع ما نظریه اونایی که میگند قیاس حجت شرعی است نظر اونا رو راجح میدونیم نظر اونا رو چکار میکنیم؟ راجح میدونیم والخلاصه خلاصه سخن فإن القياس صحیحه دلیل من ادله الاحکامی میگه قیاس صحیح دلیلی از ادله احکام است و حجت شرعیه کما ذهب الى هذا الجمهور و حجتی شرعی است همانطور که جمهور علما این نظر رو دارند یعنی چهار مذهب و اهل حدیث اینا میگند که قیاس حجت شرعی است ظاهریه میگویند که قیاس حجت نیست شیعه هم علمای شیعه هم میگند که قیاس حجت شرعی نیست در هر صورت اونا طبق اجتهادی که داشتن قیاس رو نپذیرفتن و کسی نمیتواند به خاطر نپذیرفتن قیاس اونا رو حکمی گمراهی یا بزرگتر از این بدهد بلکه میشه آراشون چکار کرد نقد کرد میشه ادلهشون رو نقد کرد چون بحث اجتهاده بحث چه هست؟ اگر سریح آمده بود که قیاس حجت است همانطور که در قرآن سریح اومده است که قرآن و سنت حجتن دلیل از ادله قرآن داستان متفاوت بود خود اثبات قیاس از طریق اجتهاد است از طریق چه هست؟ ما میگیم که اجتهاد راجع همین است که قیاس دلیل هست و به قطع به این نتیجه رسیدیم اما با این حال مخالفین قیاس رو فقط میگیم بحث اجتهادیه بله خب و هو الراجح من القولين و قول الراجح همین هست که جمهور گفتند و انه یعمل به و یصار الیه بعد الكتاب والسنه والاجماع میگه عمل کرده میشه و رجوع کرده میشه به قیاس بعد از کتاب و سنت و بعد از اجماع والهباء